Պարոն Ավանեսյան անկեղծ ասած Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարին հետաքրքրեց վերջին ինֆորմացիան, որը եթեր հերարձակվեց հերոստատեսությամբ։ Ինչ է տեղի ունեցել Խնձրիստանում։ Ջրամբարի մոտ անհայտ անձանց կողմից հայտնաբերվել եւ ահազանգվել է ԼՂ կառավարություն, որ Ջրամբարի ներքևի մասում գետի ափին կա սատկասխոզի դի շրջվարշակազմի համապատասխան բաժինների աշխատողների եւ գյուրանասնաբուժի հետ մեկտեղ եղել ենք տեղում, բարձրել է որ դա սատկած խոզիդի, բայց թե ինչից է սատկել տվյալ անասունը հնարավոր չի եղել բարձել, քանի որ արդեն նեխված է եղել դին եւ ոչ մի անալիզ չի կատարվել։ Փաստորեն թաղել եք դին։ Թաղել են դին եւ տարածքը լրիվ ախտահանել ձեր ներկայությամբ։ Մեր բոլորի ներկայությամբ, բայց որ կան կարծիքներ ջուրը վարակվել է կամ ցածկած խոզը եղել է ջրամբարի մեջ, դա իրականության հետ չի խոսում, դա 100% անոց խոսք եմ տալիս, որ այդ ջրամբարը չի վարակվել, տվյալ խոզը ջրամբարի մեջ չի եղել, այլ եղել է ջրամբարից մոտ 50 մետր ներքև։ Նույնիսկ այդքան հեռավորության հա, վրա։ Մոտ 50 մետր ներքև եւ տվյալ խոզը նորից եմ ասում, ոչ մի փորձատվունության չի ենթարկվել։ Բայց փաստորեն թաղել է։ Հայ, փաստորեն խոզը թաղվածա տարածքնել լրիվության բախտանալու։ Շատ բարի։ Փաստորեն պարոն Գյուղապետ չեք կարողացել ողրել ում է պատկանում անասոնը, որովհետև ջրամբարը տեղակայված է այնպիսի մի տեղ, որին եւ ես նույնպես քաջացանոթ եմ, կարող է դա խոզի տերը խնդրեստանցի չլինի։ Այո։ Հնարավոր է չի բացառվում, կարող այո խնդրի ստանցի լինի, կարող այո խնդրի ստանցի չլինի, որովհետև ջրամբարը ընդհանուր օգտագործման տակ է գտնվում ցանկացած տեղից մարդիկ հաճախում են, գալիս են, հանգստանում են, լողանում են, ձուկ են որսում, թե երբ է եղել, երբ է այդ խոզը գցվել ընդեղ տվյալ պահնել չի մեզ հայտնի, բայց մեր գյուղում էլ որ եղել են դեպքեր անկման դեպքեր խոզերի, դա փաստա, ասեմ որ մինչև մեր գյուղ հասնելը այդ հիվանդությունը մեր հարևան գյուղերում աֆրիկական ժանտախտա փաստորեն չեմ կարա ես ասեմ որովհետև չգիտեմ բայց որ այդ հիվանդությունը կա դեռ հետևանքները դեռ հետևանքները շարունակվում են, դա փաստ է։ Բայց դե ընդհանրապես այդ պահին այդ խոզը եղել է տվյալ հիվանդությունը վարակված, թե չէ, այդ մեկը չճշտված է։ Պարզ է։ Փաստորեն այս պահի դրությամբ ձեր եւ մեր յուղը եւ շրջապատի յուղերի համար վտանգ կա կապված խոզերի հիվանդության հետ, այո։ Վտանգը միշտ կա։ Ես կարող եմ 99%-ով խոսք տալ, որ մեր յուղում չկա բացի թողի վիճակում խոզեր, բոլորը պահում են փակ վիճակում, գոմերում, բայց մեկ-մեկ լինում են դեպքեր, որ խոզեր են սատկում եւ մեր մոտակա գյուղերում եղել են դեպքեր, որ լրիվ ոչնչացվել են գլխականակը, բայց մեր գյուղում կարող եմ ասել վստահորեն, որ այս պահի դրությամբ դեռ Փարքաստո չկա վտանգը։ Հավատանք ձեզ եւ որ เป զի այսպես ասած այդ գողտրիկ անկյունի սիրահարները նորից այցելեն, նորից ձուկ որսան, հանգստանան, լողանան, փաստորեն դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետեւ ձեր հսկողությամբ, ձեր ներկայությամբ կատարվեց ամեն ինչ։ Պարոն Գյուղապետ, ինչպես է ապրում Գյուղը։ Գյուղը ապրում է իր առօրյա հոգսերով, իր ավանդույթներով, այս վերջին մի 3 ամսվա այս պատերազմի լարման հետևանքով մի քիչ գործերը հետ են ընկել, բայց ժողովուրդը աշխատում են, չարչարվում են, որ են կորցրածը հետ բերեն եւ կյանքը նորից իր բնականությամբ առաջ է։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ Խնձրիստանը Արցախյան այն գյուղերի թվին է դասվում, երբ Արցախյան գոյապայքարի տարիներին կարողացավ ասել Իրենը կարողացավ եւ ռազմի դաշտում մի փոքր անդրադարձ կատարենք դեպի քարոզիա պատերազմը, ինչ եղավ յուղի հետ ցավոք սրտի ունեցած զոհեր, թե կարողացան տղաները պահպանել սրամատները եւ տուն գալ։ Նախ առաջինը խոսենք զոհերից, զոհը դա բոլորինս է, դա կապ չունի մեր գյուղից հա թե մեր հանրապետությունից կամ հանրապետությունից մեր ազգի զավակներից, զոհը բոլորինս է, բոլորի համար ցավում ենք, բայց մեր գյուղից կոնկրետ զոհ չենք ունեցել, մասնակցել ենք ընդհանուր զորահավաքին, կամավորականների Եղել են կամավորականներ, եղել են, մասնակցել են, բայց զորահավաքի կազմակերպման զորակավակի անցկացման գործում էլ շատ ակտիվորեն մասնակցել են ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի արտարոց դեպք, բոլորը մասնակցել են առ այսօր մի հարց հուզում բոլորին այդ աշխատավարձների տրամադրման գործն է, որը այսօր պահին էլ շարունակում է, մի քիչ որ երկարանում է, էտա որ ժողովրդի մեջ մի քիչ ուրիշ կարծիքներ Ասեմ ձեզ, որ կստանան տղաները իրենց վաստակը, այն էլ արժանի վաստակը անձամ ես տեղեկացել եմ եւ գիտեմ որ պիտի ստանան խոսենք բերքահավաքի մասին ինչպիսի տարի է ձեզ համար բերքահավաքը ընդհանրապես քիչ առաջ էլ նշեցի, որ ես 3 ամսվա քարոյա պատերազմի հետևանքով ձգձգված ես 2-3 ամսվա աշխատանքները, որ հետ են ընկել, ինչ որտեղ բերք հավաքի գազམ་ակերպման, անցկացման այդ բոլոր գործերին ազդելա։ Այո, խոչընդոտել։ Գառնացանի աշխատանքները ոչ լրիվա կատարվել, մասնակի, ասինքն ցանկացողներ, որ շատ են եղել, հերկված դաշտեր շատ են եղել, ուշացման պատճառով լրիվությամբ չի հերկվել, բայց Փարք Աստուելի ունենք գառնացանի դաշտեր, այսօրվա պահին էլ նորմալ է, եգիպտացորեն ավելի նորմալ, քան մնացած բոլոր կուլտուրաները, Ունենք այսօրվա պահին հնձման ենթակա մոտավորապես մի 180 հեկտար ծորենի դաշտեր, գյուղից ներքև գտնող դաշտերը լավ թե քիչ բերք են տալիս 25-24 ցենտներ, գյուղի վերևում մի քիչ կարող է բերքատվությունը իշնի, ընդհանրապես անձրևային տարիներին մեր բարձրադիր գոտում բերքը մի քիչ Այսինքն դրանք անջրդի տարածքներ են, այո։ Անջրդի տարածքներ։ Բոլորը անջրդի տարածքներ են։ Պարոն Գյուղապետ, ինչ հարց է հուզում այսօր ձեզ։ Գյուղը ինչ հիմնահարցեր ունի առաջիններից առաջինը։ Ամեն անգամ չէ որ կարելի ասել աշխատատեղ կամ մի ուրիշ այլ մեծ գլոբալ հարց որով հուզում է ժողովրդին։ Այս պահին ամենից կարևոր հարցը նա որ լինի խաղաղություն, եթե Արցախ աշխարհում լինի խաղաղություն, ժողովուրդը իրենց եմիկուտոր հողի վրա էլ կաշխատեն, դա կդառնա իրենց աշխատատեղը, իրենց ապրուստի այդ միջոցները կհայթայթեն իրենց իսկ ձեռքերով, Եվ ես գտնում եմ, որ ուրիշ էլ ոչ մի բանի մասին այս պահին չի կարելի խոսել, ամենից կարևորը է դա, որ լինի խաղաղություն։ Քանի բնակիչ ունեք 847 բնակիչ։ Շատ են նորածինները։ Կան, հասանցած տարի 17, նախանցած տարի 23, մի երեք տարի առաջ 27, կան նորմալ աճկա։ Հասկանալի է, որ յուղական էսքիզներ հաղորդաշարի խմբագիրը բնականաբար պիտի լինի յուղերում։ Այսօր յուղերում շատ մեծ խնդիր կա, այն է, որ երիտասարդները չեն ուզում մնալ ու ապրել ու շենացնել պապենական օջախները։ Ինչպես է մեր յուղի վիճակը։ Ասեմ, որ այդքան էլ շատ արտագնա աշխատանքի գնացողներ կամ յուղը լքողներ կան, չէ, այդպես չի։ Հակառակը, այս վերջում մեզ ունեին ժամանակավոր բացականներ, տարբեր պատճառներով մեկը բանակից հայերադարձ էր գնացել իր հարազատներին, բարեկամներին տեսակցության, մեկը գործի կամ մի ուրիշ առիթով ա եղել, բայց ապրիլյան դեպքերից հետո բոլորը վերադարձել են, նորից էլի, նորից էլի մի մասը ովքեր որ եկել են, նորից էլի խաղաղություն ունենելուց հետո մի երկու օքի նորից գնացել են, բայց ասենք այդպես շատ մեծ մասշտաբի գնացողներ չկան։ Ահա։ Անկեղծ ասած երկար ժամանակ է չեմ եղել հարազատ գյուղում, ինչի համար ցավում եմ, եւ կարծես մի քիչ բարեկարգվել են փողոցները։ Դեպի գյուղ բերող եւ գյուղամիջյան, այո, այս տարածքը որը կապում է մեր եւ ձեր տները իրար հետ։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատել, մինչեւ ապրիլի 2-ից այդ դեպքերը սկսելը Արցախուղու մի բրիգադ եղել են գյուղում աշխատելիս։ Ոչ ձեր հրավերով։ Պետպատվեր էր դա։ Պետպատվերը դեռ շարունակվում է, դեռ լրիությամբ չի ավարտված այդ գործը, այսինքն ասացի, որ ապրիլյան է դեպքերից հետո բոլոր ինժեներական տեխնիկան ուղղվել են դեպի առաջնագից բարեկարգելու առաջնագծում այդ կոմունիկացիաները եւ մի պահ դաթարից հետո այդ ժամանակավոր զինադաթար կնքվելուց հետո նորից եկել են շատ անմխտար վիճակում գտնվող ճանապարհահատվածները նորից բարեկարգել, բայց կա պայմանավորվածություն շրջվարշակազմի ղեկավարի հետ համաձայնեցված է, որ այս վերջի ժամանակները նորից պիտի տվյալ բրիգադը կամ մեկ ուրիշ բրիգադ նորից գան, մեր գյուղում մի խողոց ունենք, որ որ պիտի նորից էլի բարեկարգվի։ Որն է յուղամեջը։ Յուղայից ներքև գտնվող այդ դպրոցից աչ ետողող կոչվող խաղամաս։ Երիտասարդ յուղապետը այսօր ղեկավարում է գեղեցիկ ավանդույթները կարողանալով պահպանել։ Կցանկանայիք մեկ այլտեղ ապրեիք ձեր երիտասարդ ընտանիքով, ձեր ավյունով, ձեր ծրագրերով։ Ուրիշ տեղ ապրելու համար ես չեմ կարա մտածել, որովհետև ստեղ ունենք հարազատություն, ստեղ ունենք ընտանիք, ստեղ ունենք բարեկամներ, ունենք գերեզմաններ եւ իմ հայրական ընտանիքի 5 զավակները բոլորը գտնվում են գյուղում, բոլորն էլ իրենց ընտանիքներով, թորներով, ծորներով, որ ուզենանք տեղափոխվել էլ մեզ ոչ մեկը տրանսպորտ չի տրամադրի։ Մենք բոլորս կարողանանք կազմակերպած ուրիշ տեղ դեմ։ Դե ինչ պարոն գյուղապետ, ձեր լավատեսությամբ հրավիրեք բոլոր այն մոլորյալներին, ովքեր ցանկանում են բախտ որոնել օտար ափերում, եւ այդ լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեր հարցազրույցը։ Առիթը կա, որ เป զի բոլորը հետ դառնան, այսինքն մեկ անգամ եւս գան ու տեսնեն, այսինքն ամառը Ղարաբաղի միանգյունում հնարավոր է գնալ հանգստանալ, տեսարժան վայրերում լինել, ովքեր որ ուրիշ կարծիքներ ունեն Ղարաբաղի նկատմամբ, որ հերոստատեսություններով էլ չեն, այսինքն են խոսածներին էլ կարողա չհավատան, թող կան իրենց հաշկերով տեսնեն, որտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է, մնում է գալ ու այս բնության բոլոր բարիկները վայելել։ Thank you.